Pera. Ah. Ang topic natin pera eh. What about money? Anong pagkakala mo sa pera? Ang pera natin, ang kaba ng bayad? Nasaan ang pera ng bayad? Ang pera natin, wala. Alaw. dali lang yan. Bakit pumapatay ang tao? Pera pa. Pero ang pera natin, isipin mo kung nasaan. Wala isipan. May pera ka ba dyan? May pera ka ba dyan?